Endi navbatni jumadan jumagacha dasturiga beramiz. Marhamat. وهبت في الدمى منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواقي تكتساحا ففي بغداد بغداد المعاد dunyo va undagi jonzotlar qolaversa, butun samo, koinot faqatgina Alloh taoloning nazorati ostidadir. U zot mehribon va rahimlidir. Bizni inson qilib yaratib, mu'minlar qatorida qilgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. U hikmat egasidir. U hidoyat qilgan bandani hech kim adashtira olmaydi. va u o'zi adashtirib qo'ygan bandani hech kim hidoyat qila olmaydi. Muhammad sallallohu alayhi vasallamga salovat va salomlar bo'lsin. U zotni ahli oilalarga, ashablariga va ergashuvchilarga Alloh taoloning rahmatlari yog'ilsin. Alloh taolo biz mo'minlarni Muhammad alayhisalomning yo'llaridan aslo adashtirmasin va oxiratda ham u zot bilan birga qilsin. Assalomu alaykum ahli iymon birodarlar. Hayotini din yo'lida xizmat qilishga bag'ishlagan dindoshlar. Yana bir juma tongida sizlar bilan iymonlashishga muvaffaq etgan Alloh taologa hamdlar bo'lsin. Assalomu alaykum ibodat rohatini tushunib yetgan mumin aka uka va mumina opa singillar, jumadan jumagacha radio dasturimizni doimiy muxlis va muxlisalari juma dasturimiz orqali yana sizlar bilan iymonlashishga Alloh muvaffaq qildi. Shunday onlarga yetkazgan Alloh azza va jallaga shukronalar bo'lsin. Alloh taolo xayrli amallarimizni qabul qilsin. Bugungi juma dasturimizni men Mujohid Abdurashid va men Mujohid Samad ikkimiz olib boramiz. Barchangizga xush kayfiyat tilab, bugungi dasturimizni ham odatdagidek Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislari bilan boshlab beramiz. Abu Hammad radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sizlarga ko'p yerlar tezda fath qilib beriladi va Alloh sizlarga kifoya qiladi. Bas sizlarning birortangiz o'zining o'qlari bilan shug'ullanishdan suslashmasin deyotganlarini eshitdim. Imom Muslim rivoyati. Hammad raziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi wasallam aytdilar: Kimgaki otish o'rgatilsa, so'ng uni tarq qilsa, bizdan emas yoki osi bo'libdi. Imom Muslim rivoyati. Alloh taolo barcha mujohidlarning olgan harbiy ta'limlarini zoyi bo'lishidan asrasin. Barchangizga bugungi juma ayyomi xayrli va barakotlarga to'la bo'lsin, qadrli dindoshlar. تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغيد اكتساحا Jumadan jumagacha dasturimizda o'rin olgan mavzulardan النصر توالى النصر توالى qisqa satrlarda النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى واليسر Sahobalar hayotidan Bayroqni Abdulloh ibn Ravoha qo'liga olib, otga minganicha oldinga intildi. Allohning rasuli bergan xabariga ko'ra, jon berish navbati endi unga kelgan edi. Uyg'ur birodarlarimizdan U kofirlar musulmonlarga xorliqni tetitayotgan holatini shaksiz sifatlab berdi. Mana bu jihatni tarik etkichilar cho'qim yo'liqadigan taqdiriy jazodir. Edotsiz jihat qilib bo'ladimi? degan savolni berishgan ekan. Alloh taolo qodir qilganicha mana shu savollarga javob berishlikka harakat qilamiz. Allohning oyatidan va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislaridan. Siyon bitiklarining davomida bu eng kuchli qurollar yordamida biz olomonni o'z podshohlari, rahbarlari va ruhoniylarga qarshi yo'naltiramiz. Londondagi ulamolar Pokiston hukumatiga qarshi fatvo chiqardilar. Zardoriyning qo'lidan minglab musulmonlar qoni to'kilib, u o'zining vahshiy o'ng qo'li bo'lmish Pokiston istixboroti butun dunyo kofiralarini 8-mart bilan la'natlaymiz. Xuddiki biz Allohning muqaddas oyatlari toptalgan kundan rozimiz. U kun sizlar uchun erkinlik, bizlar uchun esa yengillik deb bong urayotgandek bo'ladi. Shuningdek, mintaqa va jahon xabarlari Abdulloh ibn Ravoha Ibn Ravohani Alloh rahim qilsin. Albatta u maloikalar faxr qiladigan majlislarni yaxshi ko'radi muhammad rasululloh ont ichaman ey nafsim albat jangga kirasan istasang istamasang maydon ichra tushasan barcha haya huy qilib jangga otlanib tursa senga nima bo'ldiki jannatdan yuz burasan bu otashin sher buyuk sahobiy Abdullah ibn ravoha roziyallohu anhu his tuyg'usining nihoyasini ko'rsatib berdi bu otashin she'r qahramonliklar bilan to'la bo'lgan maqtovga sazovor faxrga arzugulik jasoratga boy taqvo nuri va ibodat sholasi ila yarqirab turgan hayotining oxirgi qismiga yakun yasadi makka uzra nubuvvat nuri porlagan vaqtda Abdullah ibn ravoha Yasrib shoirlardan bo'lgan mashhur shoir va Hazrajning hurmat e'tiborli raislaridan edi. Hidoyat va haq da'vat uning qulog'iga yetib borishi bilan Alloh uning qalbini islomga ochdi. O'zining nayzasi va tilini Alloh azza va jallaning toatiga va Rasul alayhi salomning roziliklariga bag'ishladi. Dar haqiqat u o'zining she'ri bilan Nabiy Karim sallallohu alayhi va sallamni qattiq himoya qildi. O'zining o'ta ta'sirchan va o'tkir bayoni bilan Nabiy sallallohu alayhi va sallamning da'vatlari uchun qalqon bo'lib berdi. Alloh u va ikki do'sti Hasson ibn Sobit va Ka'b ibn Malik radhiyallohu anhumlar to'g'risida oyat nozil qilib, mu'min shoirlarni maxsus zikr qildi. alloh azza va jalla aytadi ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون Shoirlarga yo'ldan ozganlar ergashur. Ularning so'z vodiylaridan har vodiyda daydishlarini, ya'ni o'zlariga yoqib qolgan eng tuban kimsa yo narsalarni ham ko'kka ko'tarib, yoqtirmaganlarini tuproqqa qorishlarini va o'zlari qilmaydigan narsalarni aytishlarini ko'rmadingizmi? So'ng Alloh subhanahu va taolo Abdulloh ibn Ravoha va ikki sohibini istisno qilib marhamat qildi. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون Magar iymon keltirgan va yaxshi amallar qilgan hamda doim Allohni yodda tutgan va ilgari mazlum bo'lganlardan keyin islom zafar topgach g'olib bo'lgan kishilar, ya'ni shoirlar yo'ldan ozdirguvchi emaslar. Zolim kimsalar esa yaqinda qanday oqibatga qarab ketayotganlarini bilib qolurlar endi bir kishi haqida qur'onda oyat nozil bo'lishidan Alloh uni vasf qilgan sifati kechayu kunduz tilovat qilinib turishidan yer va undagi barcha narsa yo'q bo'lib ketgunga qadar bu oyatning tilovati uzluksiz davom etishidan ko'ra qadr qimmatli va azizroq narsa bormi? Abdullah ibn Ravoha radhiyallohu anhu bayatul aqabada ishtirok etdi nabiy sallallohu alayhi va sallam uni o'z qavmiga amir qilingan boshliqlardan biri qilib qo'ydilar u qanday ham yaxshi boshliq va qanday ham yaxshi amir bo'ldi hazrajlik yigit musulmon bo'lganidan beri hayotining hammasini Allohning toatiga bag'ishlashga azmu qaror qildi umrining hammasini obid va mujohid bo'lgan holida kechasida qoyim kunduzida ro'zador bo'lgan holida o'tkazdi abu dardo radhiyallohu anhu u haqida shunday deydi issiq qattiq bo'lgan kunlarning birida nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan birga bir safarga chiqdik hatto issiqning shiddatidan kishi boshiga qo'lini qo'yib borardi Qavm ichidan Nabiy sallallohu alayhi va sallam va Abdullah ibn Ravoha radhiyallohu anhu dan tashqari hech kim ro'zador emasdi. Abdullah ibn Ravoha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga Badrda, Uhudda, Xandaqda, Hudaybiyada va Haybarda ishtirok etdi. Hijratning 8-yilida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 3000 kishilik musulmon lashkarni Rumga qarshi jihod qilish uchun Shom shaharlariga yubordilar. Lashkarga ozod qilgan qullari Zayd ibn Horisa radhiyallohu anhu ni amir etib tayinlab aytdilarki, agar Zayd qatl qilinsa yo biror musibat yetsa, lashkar qo'mondoni Ja'far ibn Abi Talib agar Ja'far qatl qilinsa yo unga biror musibat yetsa, lashkar qo'mondonligi Abdulloh ibn Ravohaga o'tadi. agar Abdulloh ibn Ravoha qatl bo'lsa yo unga biror musibat yetsa, musulmonlar o'zlaridan bo'lgan biron kishini o'zlariga amir etib saylab oladilar. Islom qo'shini yo'lga chiqishi oldidan odamlar yig'ilib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning amirlari haqlariga duo va salomlar yo'lladilar. Shunda qo'shin qo'mondonlaridan bo'lgan Abdulloh ibn Ravoha radhiyallohu anhu yig'lab yubordi. undan yig'izi sababini so'rashganida Allohga qasamki, men dunyo hayotini yaxshi ko'rganimdan yoki sizlardan ayrilishni istamaganimdan yig'lamadim, lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Allohning kitobidan do'zax zikr etilgan va in minkum illa variduha kana ala robbika hatman maqdiya. Sizlardan har biringiz unga tushguvchidirsiz. Bu Parvardigoringiz amriga binoan vojib bo'lgan hukmdir oyatini o'qiganlarni eshitdim. Unga tushganimdan keyin chiqa olamanmi yo'qmi bilmayman. Shuning uchun yig'lamoqdaman, dedi. Musulmonlar Alloh sizlarni salomat asrab dushmanlarni daf qilib, sog' salomat va g'animatlar bilan qaytib kelishingizni nasib etsin dedilar. Shunda Abdullah ibn Ravoha ushbu she'rni o'qidi. Men Rahmonning mag'firatini tilayman. Qonim oqsin, shahidlikni so'rayman. Mayli qilich, mayli nayza ursinlar, badanimni burda-burda qilsinlar. Havas qilsin jasadimni ko'rganlar, shahid bo'lish umidida yurganlar. Madinadan qo'shin chiqib ketayotganda Abdullah ibn Ravoha o'z oldida yetim holida ulg'aygan yigit Zayd ibn Arqamni orqasida mingashtirib borardi. Zayd ibn Arqam Abdullah ibn Ravohaning tuyasiga shunday xitob qilyapganini eshitib qoldi. Ey tuyam, agar mening yukimni shu qum toshloq yo'llardan o'tkazib maydonga yetkazib qo'ysang, xohlaganingcha maza qilib yur, senga malomat bo'lmas. Men esa orqamda qolgan ahlimga qaytib bormayman. Ibn Ravohaning bu so'zini eshitib, Zayd ibn Arqam yig'lab yubordi. Abdullah ibn Ravoha qo'lidagi o'rma qamchi bilan yigitni osti urib qo'yib, ey ahmoq Alloh meni shahodat bilan rizqlantirsa, sen mana bu tuyamda Madinaga qaytib ketadigan bo'lsang, senga nima mushkuloti bor? Nima uchun yig'layapsan? Islomiy qo'shin shimol yo'nalishi bo'ylab harakatlanib borib, shimoliy Hijoz yaqinidagi Shomga qarashli Ma'on degan joyga borib tushdi. O'sha joyda ularga Xiraql 100 ming kishilik Rum lashkari bilan Balqoning Ma'ob degan joyda turgani, ularga Lahm, Juzom, Quzoa, Balqayn, Bahro va Bali qabilalaridan yana 100 ming kishi kelib qo'shilgani haqida xabar yetib keldi. Musulmonlar Ma'on degan joyda 2 kecha turib qolishdi. O'zlarining sonlari kamligi, dushmanlarning soni ko'pligini solishtira boshlashdi. Musulmonlar uzoq musofir yurtda bu qadar qudratli va ko'p sonli qo'shinga duch kelishni hayollariga ham keltirmagan edilar. Bor yo'g'i 3000 kishidan tashkil topgan bir qo'shin Ummondek chek-chegarasi ko'rinmaydigan 200 ming kishilik ulkan qo'shin qarshisiga chiqsinmi, yo'qmi? Musulmonlar mana shu savol qarshisida taraddudlanib turib qoldilar va ikki kecha maonda mana shu masala atrofida fikr almashdilar, bahs va munozara qildilar. Oxiri Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yuzaga kelgan ahvoldan xabardor qilib maktub yo'llashga, shundan so'ng u zot qo'shimcha kuch yo biron buyruq yuborishlarini kutib, u zotning buyruqlariga ko'ra ish qilish fikriga to'xtadilar. Biroq Abdulloh ibn Ravoha bu fikrga e'tiroz bildirdi va: "Ey qavm, Allohga qasamki, Sizlar aslida hozir o'zingiz yoqtirmay turgan ishni, shahidlikni talab qilib chiqqansiz. Biz odamlar bilan sanoq, kuch-qudrat va ko'plik e'tibori bilan jang qilmaymiz. Biz faqat Alloh bizni u bilan mukarram etgan mana shu din tufayli jang qilamiz. Shunday ekan, jangga otlaning. Albatta ikki yaxshilikning biriga yo g'alabaga yoki shahidlikka erishasiz, deb ularni shijoatlantirdi. Shunday qilib, kengash Abdulloh ibn Ravoha chaqirgan ishni qilishga ittifoq qildi. Shunday qilib, ikkala qo'shin Motada to'qnash keldi va shiddatli jang boshlanib ketdi. 3000 kishi 200 ming kishilik lashkarga qarshi jang qilayotgan edi. Butun dunyoning aqli shoshib, hayratdan lol qoladigan ajib bir manzara edi bu. Lekin iymon ruhi hukm surib turgan muhitda bunday ajoyibotlar odatiy holga aylanadi. Bayroqni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning suyumli kishilari bo'lmoq Zayd ibn Xorisa qo'lga oldi. Va faqat o'zi kabi islom bahodirlarigina qodir bo'ladigan mislsiz mardlik va qahramonlik bilan jangga sho'ng'ib ketdi. Tinimsiz jang qilib, oxiri dushman nayzalaridan yerga quladi. So'ng bayroq Ja'far ibn Abi Talibning qo'liga o'tdi. U ham jang maydonida mislsiz mardlik va qahramonlik namunalarini ko'rsatdi. Musulmonlarning ruhini ko'tarish uchun qichqirib she'r o'qidi. Jannat ajib yuksakdir, nasib etgan insonga sharobi jon rohati boldek shirin makonga irqi o'zga rumliklar shum niyatli yomonga dozaq qari lang ochiq dinni inkor etganga mard bo'lsang gar biz tayyor tushkun qani maydonga egar ustida jang qilish qiyinlashib qolgach otidan sakrab tushib unga qilich tortib yubordi so'ng yana shiddat bilan jangga kirib ketdi dushman qilichi uning bayroq tutgan o'ng qo'lini chopib tashlagan edi bayroqni chap qo'li bilan tutib qoldi chap qo'li ham kesilib ketgach, bayroqni qo'lning chig'anoqdan yelkagacha bo'lgan qismi bilan bag'riga bosgancha tik tutib turdi. To shahid bo'lgunicha shu zaylda turib berdi. Aytishlaricha bir rum askari uni qilich bilan urib, ikki bo'lakka bo'lib tashlagan ekan. Alloh taolo jannatda unga ikki qanot ato etgan bo'lib, u o'sha qanotlari bilan istagan joyiga uchib yuradi. Shuning uchun ham u Ja'far at-Tayyor, uchuvchi Ja'far va Ja'far Zuljanohayn ikki qanotli Ja'far deb ataldi. Ibn Umar unga o'sha kuni Ja'farning jasadi ustida turganini aytib, men unda 50 ta qilich va nayza zarbalari izini sanadim. Ulardan birortasi ham orqa tomonida emasdi, dedi. Ja'far ana shunday bahodirlarcha jang qilib shahid bo'lgach, bayroqni Abdullah ibn Ravoha qo'liga olib, otga minganicha oldinga intildi. Allohning rasuli bergan xabariga ko'ra, jon berish navbati endi unga kelgan edi. Jon bozoriga otilajak, mening ham Alloh yo'lida qurbon qiladigan jonim bor deya shahidlik sharbatini ichajak edi. Bu jangdan sog' chiqmasligini oqshom vaqti quyoshning botishini bilganchalik bilardi. U bayroqni ko'targancha olg'a intildi. bir on to'xtagandek bo'ldi. So'ngra quyidagi ma'nolarni bildiradigan she'r o'qiy boshladi. Ey nafs, bugun o'lmasang abadiy tirik qolarmiding? Mana o'limning issiqligi qarshingda xilqillab turibdi. O'zing orzu qilgan shahidlik sharbati senga uzatilgan. Agar sen ham ikki birodaring kabi qila olsang, hidoyat yo'lini tutding demakdir. So'ng qonga belanib yotgan ikki shahid birodariga ko'zi tushdi. O'zida biroz taraddud topgandek bo'lgach, o'z-o'zini jangga undab shunday she'r o'qidi. Ont ichaman ey nafsim, albat jangga kirasan, istasang istamasang maydon ichra tushasan, barcha hayy-huy qilib jangga otlanib tursa, senga nima bo'ldiki, jannatdan yuz burasan, she'rni o'qib bo'lib otidan tushdi. Shu payt amakisining o'g'li unga go'shtli suyak uzatdi. Bir tishlam yeb olgin, qachonlardan beri hech narsa yemading? Ozmi ko'pmi belingni tiklab ol. Qilich solishga ham quvvat kerak-ku axir, dedi. Abdulloh juda ochiqqan edi. Suyakni oldi, tishladi. Xuddi shu pallada jang maydonidan bir faryod yuksaldi. Birontasi mutlaqo nayza yegan qilich bilan tanasi tilkalangan edi. Sabri chidamay o'ziga o'zi shunday dedi. Qanday ham yomon odamsan ey Ibn Ravoha, ko'z oldingda shuncha voqealar bo'layotganda sen taomlanasanmi? deb qo'lidagi go'shtni bir tomonga otib, qilichini siltagancha mo'ri malaxday bo'lgan Rum lashkarining ichiga o'zini urdi. Yonida u bilan birga jang qilganlar shir o'qiyotganini eshitishdi. Ey nafs, xotindan ayrilishni istamaysan. Bilib qo'y, uni qayta olmaslik uchun taloq qildim. Qullarga ko'zingni tikkan bo'lsang, hammasini ozod etdim. Mol va mulk savdosiga berilgan bo'lsang, hammasi Allohga va rasuliga qoldirilgandir. Shundan keyin yonidagilar Abdullohdan faqat kalimai tawhid va kalimai shahodatni eshitishdi. Tez orada u ham birodarlarining qonlari bilan sug'orilgan tuproqqa quladi. Shunday qilib, ketma-ket 3 qomondan ham shahid bo'ldi. Bayroq yerga tushdi. So'ng bayroq Allohning qilichlaridan bir qilich qo'liga o'tdi. Shundan so'ng Alloh ularga fath ato etdi. Alloh Abdulloh ibn Ravohani o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam albatta u maloyikalar faxr qiladigan majlislarni yaxshi ko'radi deb to'g'ri aytgan. jumadan jumagacha dasturimiz davom etadi. Endi hafta davomida Jundulloh ovozi radioyimizda qo'yilgan kechki dasturlarni yodimizga tushirish uchun hafta nomamizga o'taylik. Shanba, shanba düşmanın bular bugun jang qilmasa ertaga qilar bizni nomimizni kofirlar shu nom bilan talaydiki bular terrorist allohga hamd bo'lsin biz terroristmiz abdulla izom shahid aytgan ekanki sharq g'arb bilib qo'ysin biz irhobiylarmiz alloh taolo qur'onda aytgan ترحبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم Allah Teala Kur'an'da etken sizler Allah'ın düşmanlarını, uzineni düşmanlarını ve Allah'ın uzge malum bulan, başka bir sizlerge malum bulan düşmanlarını korkutaslar degendir. Kafirlerini korkutuşlik bu İslam'dan bu. Bunu kafirler bugün terörist deydi. Otoboğalarımızı basmaçı de geldi. Basmaçı deydin bizi. terrorist deydimi? Biz Alloh va Rasuli mu'minlarning dushmaniga dushmanmiz. Ularni yer yuzida fasod qilishiga, ularni yer yuzida musulmonlarni nomusini o'ynashiga, Qur'oniga bavul qilishiga va payg'ambarni masxara qilishiga biz ko'z yumib turadigan o'lik toifa emasmiz. Inshaalloh hammasini o'rnida javobini beramiz inshaalloh. yakshanba jurnalni son ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son ko'p sonli ahadlashuv shartnomasi musulmonlarning yerlardan biror qarichini kofirlar o'z tasarrufiga iqror qilish yoki e'tirof etish shartini o'z ichiga olishi joiz emas chunki islom yeri hech kimning mulki emas binobaran hech kim uning ustida muzokara o'tkaza olmaydi. Demak, bunday shart kelishuvni bekor qiladi. Zero yer avvalambor Allohniki, so'ng islomnikidir. Hokim Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu dan qilgan rivoyatlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bunday deydilar: مقام الرجل في الصف افضل عند الله من عباده الرجل 60 سنه صفته turgan odamning maqomi Alloh nazdida 60 yil ibodat qilgan odam maqomidan afzaldir. Ikkita koridor bor, bitta koridor o'sha uzunasiga ketgan 18 ta xonasi bor. Ikkinchisi boshqa tergov, so'roq e, so'roq qiladigan xonalar, keyin gaplashamiz bu haqida. O'shanda Alloh alam o'n to'rtinchi xonaga meni tashladi o'n to'rtinchi xona buni eshiklari ham boshqacha ikkita ikki qavatdan qilingan eshik bittasi mukammal bilan yopilgan ikkinchisi o'sha setka qilingan ikkita eshik ochiladi eshik ham mukammal ochilmaydiyu yonbosh bo'lib kiradigan holatga kirasiz kirdim dushanba g'aflat uyqusinda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon so'ngra uni o'rniga vakkasi Abdulloh As-Salim As-Sabah 1950-yilda keldi va uni davrida ijtimoiy, madaniy va siyosiy o'zgarishlar bo'ldi. Va ana shuni davrida 1961-yili Kuveyt mustaqilligi e'lon qilindi va 1963-yili BMT ga a'zo bo'lib, o'zini rasmiy kufr davlatlariga ularni safida ekanligini e'lon qildi. So'ng taxtga hozirgi hukmroni Jabir Sabah o'tirdi. Buni davrida davlat, din, axloq va boshqa sohalarda arab ko'rfazidagi eng buzuq davlatga aylandi. Hattoki davlatini rasmiy sahifalarida shariat va din mazhara va istihzo moddasiga aylanib qoldi. Seyşembe Unutmaslar seni xotirda ul paymonlaring bordur Nechuk zoyi bo'lur behad to'kilgan qonlaring bordur Ikki taraf bir-birlarga kirishdilar, urush maydoni qizidi. Shu darajadaki go'yo bu kun marhum Imom Shomil dunyoga ikkinchi martaba kelgan bo'ldi. Ruslar bilan Shimoliy Kavkazliklar orasida urush shiddat bilan davom etdi. Marhum Imom Shomilning tarixiy kurashlarini xotirlatgudek qatl va xitol islom millatida bir hayajonli ravishda ko'zdan o'tdi. Bu kurashda Milliy mujodala harakatida Shimoliy Kavkaz mujohidlari boshiga marhum Imom Shomilning nevarasi Bahodir Saidbek turgan edi. Qahramonlar goh shaharda, bog'da, goh atrofda, tog'da bo'lib ruslarning safosini berar edilar. Mujohidlar goh mag'lub, goh g'olib bo'lib ancha muddat ruslarga qarshi turishda sobit qadam davom ettilar. çarşembe Andola andola andola Allah'a andola andola andola Rahman'a Savaşımız başladı zafer edek sürecek ki halkı ben, ben malım ile cihat kılayamam deyip özlerine aldamasın. Hatta bir tüklenciye sadaka ver yapsınız. Şimdi özleri yakşı yakşı uylarda caylaşıp Qo'llarida har xil kompüterler, tekinde tekinda mashina, motorsikllar, boshqa narsasi, yeyish ichish mashallah, go'shtsiz ovqat yo'q, dumba yog'lari hamma payt tayyor. Yeyish ichish hamma narsa bor. Konkretli sharoit. A indi bundan üstüge artıp qolsa, mobilga har oy paysa, sivitge har oy paysa, suge har oy paysa, bola chaqalarga ham har oy 50 dolar 100 dolar paysa harçlı cebege bilsinler yaş bala yeş gerek. Ki mücahitlerge e, indi bir 50 dolar 100 dolar kalıp gitti de. Ha, şu artıp kaldı de. Ana şunu mücahitler oldu. Hot bir tilenciye sadaka vere gelmiş. Allah'tan korusun. payshanba jurnalni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son qilingan ko'p sonli Imom Qurtubiy rahmatulloh alay mana shu oyati karimaning tarjimasi xulosasi to'g'risida shunday deydilar. Bu oyati karima janglarga, jihodlarga ahmoq va aqli pastlarning olinishi joiz emasligini ko'rsatadi. Aksar fuqaholar jihod kitoblarida qo'shin va lashkar ichida aqli noqislar, pessimistlar, ya'ni ruhi tushgan kishilar, ikkalanuvchilar, qo'rqoqlar, qo'rqituvchilar va mish-mish tarqatuvchilarning bo'lishi joiz emas deydilar. Imom Buxoriyning Salama ibn Akva radhiyallohu anhu dan qilgan rivoyatlarda u shunday deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'q otishda musobaqa qilishayotgan Bani Aslamdan bo'lgan bir qavm oldidan o'tib qoldilar-da, "Otinglar ey Banu Ismoil, sizlarning otalaringiz ham mergan bo'lganlar. Otinglar, men Banu Fulon bilan birgaman" dedilar. Ba'zan o'sha boynaka usti yo'taladi. kechqurunga tabletka berib ketadi militsiya xodimlari kasalman deydi sanchasga chiqaman deb ketadi bu shu orqali so'zlarni yetkazib kelagan o'sha xonadagi gaplarni mukammal yetkazib kelagan kim bu namoz o'qiyaptimi o'qimayaptimi o'sha boynagi o'rtada bo'lib o'tgan savol javoblarni ham ko'chaga yetkazib kelarganda shunaqa bir xoin josus ekan في بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفاحا Endi muxlislarimiz bizga internet orqali yuborgan she'rlarini o'qib eshittiramiz. Yana kelarmi deb ul go'zal zamon, o'tgan ajib onlar yodimda hamon. Hur edi, sof edi unda musulmon, bizdagi tarovat qaylarga ketdi? hamma bizga havas ila qarashar edi. Bular namozxonlar deya maqtashar edi. Chun so'zimiz amal ila yarashar edi. Bizdagi tarovat qaylarga ketdi? Kim o'zarga yashashlikka bizlar mahliyo? Xolislik cho'qqida begona riyo, sahobalar kabi bo'lgandik go'yo bizdagi tarovat qaylarga ketdi? dunyo mas savobni talashar edik, kek saqlamay bir zum yarashar edik. Kim nochor hasharla qarashar edik. Bizdagi tarovat qaylarga ketdi. Qatorlashib ilmga bo'lgan rag'batlar, tonggacha iymonda qilgan suhbatlar, beg'araz bu yo'lda bo'lgan ulfatlar bizdagi tarovat qaylarga ketdi. endichi baralla chiqmas so'zimiz haqning haqligini ko'rmas ko'zimiz balki bunga sabab bizlar o'zimiz bizdagi tarovat qaylarga ketdi zikrmas lag'uga aylanar tillar tillari bir yonu bir yon dillari fayzni yo'qotdi voh ilm ahli bizdagi tarovat qaylarga ketdi bilmam ne o'ylar bu telba boshda din emas dunyo g'ami qariyu yoshda shijoatlar qoldi endi nahorgoshda bizdagi tarovat qaylarga ketdi mo'min g'iybat ila ko'ngli to'lsaya omonatga xiyonat avjga olsaya ustoz shogirdiga dushman bo'lsaya bizdagi tarovat qaylarga ketdi Mashallah, mashallah Abdurashid. bu muxlis birodarimiz bir ajoyib she'r yozibdi-ya. Nimasini aytasiz aka? Mana borgan sari e, islomiy she'rlar yozadigan birodarlar ham ko'payib bormoqda. Shu chiroyli she'r bo'pti-da, yana bir muxlis birodarlarimizdan mana shunaqa chiroyli chiroyli she'rlarni kutib qolamiz. Mujohid yigitlar islom shirlari qo'lida Qur'oni dinning izzati g'oyisi qilmoqdir Qur'onni oliy ko'zlaydi shahodat Alloh rizosi mujahid yigitlar islom shirlari qo'lida Qur'oni dinning izzati doktor abdulqodir ibn abdulazizning jihad tayyorligi haqida shar'iy asoslar bismillahi rohmanir rohim ikkinchi bob musulmonlar uchun harbiy ta'lim olishning hukmi bu bobda tuvandagi 5 turlik masala bayon qilinadi birinchi musulmonlar uchun harbiy ta'lim olishning ahamiyati ikkinchi musulmonlar uchun harbiy ta'lim olishning hukmi uchinchi harbiy ta'lim olishning kimlarga farz bo'ladiganligi to'rtinchi shariatda harbiy ta'lim olish kechirim qilinadigan shaxslar beshinchi Alloh yo'lida iqtisod chiqim qilish birinchi musulmonlar uchun harbiy ta'lim olishning ahamiyati bu haqda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan Yaqinda barliq xalqlar, ya'ni kofir firqalar va ozg'un guruhlar sizlarga qarshi har tarafdan xuddi tomoq yigichilar o'zining qotisiga bir-birsini chaqirishgandek sizlar bilan urushish, shonis shavqtonlarni sundirish, davlatlarni va mol mulklarni tortib olish uchun bir-birini chaqirishdi. Biz dedik: "Ey Rasululloh, bu shu kundagi bizning sonimizning ozlig'idimi?" Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bunday dedi: "Shu kunda sizlar ko'p, lekin sizlar shijoatinglarning kemayib ketishi qadr qimmatinglarning tuvalab ketishi sababli salning ko'piga o'xshash bir ko'pik dushmanlarning qalbidan qo'rqinch ya'ni sizlarning hayvitinglar ko'tarilib ketadi sizlarning qalbinglarda vahan paydo qilindi ular vahan degan nima dedi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq dedi hayotni yaxshi ko'rish o'limni yomon ko'rishdir ahmad va abu davud rivoyati payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana mundoq degan Jazana orlash savdo bilan shug'ullansanglar, farz ayin bo'lgan jihodni tahrik etib, chorva mollarni beqish va ko'paytirish bilan mashg'ul bo'lsanglar va terixchilik bilan qanoatlansanglar, Alloh taolo shundoq bir xorliqqa muftilo qilib qo'ydiki, toki sizlar dininglarga qaytmag'icha, ya'ni dininglar ko'rsatib bergan jihod ibodatini ado qilmag'icha u xorliqni ustinglardan ko'taratmaydi. Abu Davud rivoyati. Bu ikki hadis bir ma'nida bo'lib, ikkila hadis musulmonlarning bugungi kundagi dunyoni yaxshi ko'rib o'limni yomon ko'rgan va jihodni tarik etgan ondan alloh taolo ularga kofir ummatlarni muftalo qilgan u kofirlar musulmonlarga xorliqni tetitayotgan holatini shaksiz sifatda berdi mana bu jihodni tarik etguchilar cho'qim yo'liqadigan taqdiriy jazodir bu haqda alloh taolo mundoq deydi يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم ينفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير Ey mu'minlar, sizlarga Allohning yo'lida jihad qilishga chiqqanlar deyilsa, nimishqa yurtinglardan ayrilganlar kelmaydi. Dunyo hayotini oxiratdagi baxt bilan tegishishga rozi bo'ldinglarmi? dunyo hayotidan bahramand bo'lish oxiratning ne'matlari bilan silishtirganda arzimas narsadir. Agar sizlar jihodga chiqmasanglar, Alloh sizlarga qattiq azob qiladi. Sizlarni halok qilib, o'rningizga sizlardan boshqa qavmni keltiradi. Sizlar Allohga qilcha ziyon yetkazolmaslar. Alloh har narsaga qodirdir. Ibn Umar roziyallohu anhu da rivoyat qilgan hadisdagi mazkur xorliq Bu oyatdagi dardlik azobning jumlasidandir. Yana Savban roziyallohu anhu da rivoyat qilgan hadisda bayon qilingan kofirlarning bizga qarshi bir-birini chaqirishi u dardlik azobning jumlasidandir. Buningdan qutulish xuddi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam u xorliqni ko'taratmaydi, toki sizlar dinlarga qaytmaguncha deb xabar bergandek jihodga qaytish bilan bo'ladi. Mana bu dinga qaytish hadisning beshida aytilgandek jihodga qaytish bilan bo'ladi. Bu Allah Taala'nın tövəndəki sözlərə uyğun keladi. Va qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Mushriklar sizlərə birlikdə hücum qılğandak, sizlərmi ularga qarşı birlikdə uruş qılınlar. Bilinglarki, Alloh taqvodorlar bilan billidir. Ya'ni Allohning amrini bajar keltirish, mani qilgan ishlarni cheklanish bilan Allohdan qo'rquvchilarga Allohning yordam beradiganligiga ishonchida bo'linglar. Sura Anfal 39-oyatning bir qismi: "Vaqatiluhum hatta la takuna fitnatun va yakuna ad-din kulluhu lillah." fitna tugigan, din butunlay Alloh uchun bo'lganiga qadar ular bilan urushinglar bu ilohiy farmon cho'qim bir savolni qo'zg'aydi u bo'lsa biz qandoq bu buyruqni ijro qila olamiz vaholanki biz musulmonlar mushundoq ojiz chechilong'i tursak va fitnalar aqlli kishini hayron qoldiradigan darajaga yetgan tursa biz ibn taymiyaning buni so'zi bilan javob beramiz ojiz kelganlikdan jihodning farzligi amaldan qolgan chog'da kuch va jang eti hozirlash orqali jihodga tayyorlik qilish farzlik o'ringa o'tadi. Chunki farzni uningsiz o'rindig'ilib bo'lmaydigan narsaning, ya'ni vostining hukmimi farz bo'ladi. Majmuul Fatvo 28-jild 259-bab. Hozir so'z navbatini shahid birodarimiz Hasan Maqsumga beramiz. Turkiston o'g'lonlari, din islom yo'lboshlari, jihad uchun otlangan Allohning tulporlari, Turkiston العالمين والصلاة والسلام على رسولنا وسيدنا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته rasululloh sollallohu alayhi vasallam tarafidan tafsiliy sharhlanib bizlarni islom dinining ta'limotlarga hidoyat qilgan ulug' Allohga hamd sanolar yo'llaymiz va Qur'oni Karimni sharhlash va izohlash orqali bizlarga shariatning ahkomlarini tafsiliy bayon qilib tushundirgan rahbarimiz va yo'lboshchimiz Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga durud va salomlar yo'llaymiz. Alloh hammamizni bu yo'lda mustahkam va sobit qadam qilsin. Alloh hammamizni bu yo'lda qilgan va'dalarimiz va qilgan ahdlarimizga vafa qilgil nisb qilsin. Alloh taolo bu yo'ldagi har turli mashaqqatlar, har turli fitna fasodlar, har turli yo'llardan ozdirdigan shaytoniy vasvasalardan Alloh taolo o'z rahmati orqali bizlarni saqlab qolsin va qo'g'dab qolsin. Agar Alloh bizlarni öz rahmeti orqali qo'g'dimaganda, öz rahmeti orqali hifazet kılıp saklamaganda, biz bugünkü ark arkadın mevcu urup turvatkan, ark arkadın birsidan birsi katta üstümüzgi çuvatkan fitnelerden salamet kalışımız bu mümkün emez. Bu ne? hemimiz kürüp duruptumuz. Şunun için Allah Teala bizlerine bana bugünkü bu fitnelerden saklap kalıp o'zi rozi bo'lgan yo'lda mustahkam manqil nisb qilsin o'zbekiston islom harakati rahbarlik tarafidan mujohidlarimizning yuqorisi bir yil oxirisi 7-8 oy orliq muddatlarda bir-biridan ayrilib bir nechisi shahih shahodatga erishib va bir necha qarindoshlarimiz asir bo'lib va bir necha qarindoshlarimiz do'st birodarlardan hamsangar og'inilaridan ayrilib bir necha muddatni o'tkazganlik munosabati bilan bugun mujohid qarindoshlarning bu bir-biri bilan uchrashib, iymonlashib, bir-biri bilan uchrashgan, hol ahvol so'rgan bu majlisida Allohning muqaddas kitobi va Rasulimiz sallallohu alayhi va sallamning hadislaridan bir necha oyat va hadislardan bahramand bo'lishga bu majlisni tashkil qilganligidan men ko'p xursandman. Allah'dan bu majlisimizga barakat va rahmat tilayman. Alloh bu ijtimo orqali bizning qalbimizni ham axloqimizni ham faoliyatlarimizni Alloh birlashtirgul nisb qilsin. Innalloha ma'as sabirin. Shak shubisiz Allah subhanahu va taala va u Alloh taolaning rahmati va Alloh taolaning yordami va Alloh taolaning nusrati chuqum sabr qilguvchilar bilan birga. Ha sabr qilguvchilar bilan birga. Şunun için kerindaşlarımız Allah'ın kitabı esiliş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetleri esiliş ve ihtilap kılışmaslık ve ihtilap cüz'i kemçilliklerimizni, cüz'i ihtilaplarımızı bir tarafta koyup biz ali maksat için toplanganımız, ali nişan için toplanganımız Müslümanların ki mukaddes İslam devletini, İslam hilafetini kuruş ve İslam bayrakları lepildigen İslam diyarları da kaytedin İslam bayraklarını turguzish va tavhid bayroqlarini lafilda tutish uchun oliy maqsad uchun jug'lashganmiz. Unda bo'lgan ekan biz juz'iy ixtilofat, o'zaro ranjish, o'zaro xafa bo'lish, o'zaro bir-birimizga hasad qilish, o'zaro bir-birimizni ko'rinmaslik, o'zaro bir-birimizdan oddiy ishlar bilan ranjish, bu ishlarga sabr qilishimiz bu muhim. Biz kufrning, tog'i hokimiyatlarning zulmlariga sabr qilishga tayyormiz. Lekin öz hayotini Alloh yo'lida taqdim qilish uchun kelgan qarindoshlarimizning ozgina bizga yetkazgan azar kulfatlarga sabr qilishga biz tayyor emasmiz. Ajib. Hozir navbatni internetki qeyrindaşlarının suhbatiga beramiz. Islomiy birlik ostida qo'ygan ay izilgan ahli Turkiston jang qilib islomiy bizlarni yaratib o'z ne'matlari bilan rizqlantirgan. payg'ambarimiz va yo'lboshchimiz muhammad sollallohu alayhi vasallamni bizlarga avatib qalbimizni hidoyat nuri bilan yoritgan alloh taologa cheksiz hamda aytaman muhammad alayhissalomga uning oila tavobatlariga va payg'ambar alayhissalomga agishib mingan va shu yo'lda hayotni oxirlashtirgan sahobalarga va sodiq mo'minlarga salom yo'llayman allohning kalimasini oliy qilish uchun allohning roziligini ko'zlab dunyoda fitna fasod va zulmni kunsir avundirayotgan kofir murtadlarga qarshi qon kechib jang qilayotgan mujohid va mujohidalar ansor va ansoralar sizlarga mazlum sharq turkiston musulmonlari nomidan salom yo'llayman assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz mujohid birodarlar men turayotgan bu joyda qor yig'ib ubdalla sovuq bo'lib qoldi mana hozir uyimda mashtuvida o't sing'ach siz azizlarni yod etib turibdiman shu mujohidlar tog'larda yurib sing'idak o't topolganmidi issiq tomoq yeyolganmidi sovuqda kofirlar bilan jang qilganda qiynaliyotganmidi deganlarni xiyol qilib qolaman biroq siz mujohid birodarlar tortayotgan ashu jafo mushaqqatlarga alloh subhanahu va taoloning beradigan ajr mukofotlarini o'ylasam o'zimning siz azizlar bilan bir sapda bo'lolmaganligimga ichinib qolaman internet orqali siz mujohid birodarlarning turmush ahvolingiz va jang holatlaringiz tasvirlangan suratli filmlaringizni ko'rgan sari sizlar bilan birlikda Alloh yo'lida jang qilishga bo'lgan intilishim kun sari eshib bordi. Aziz mujohid birodarlar, sizlar Alloh va uning rasulining sodiq mu'minlarga bergan xush bishoratlarga chin ishinib, islom ummatiga zulm qilayotgan kofir murtadlarga qarshi maydonga chiqqan mard o'g'lonsizlar. Mil'un kofirlarning qorong'u zindonlarda azob chekib chekayotgan hibbat nomuslari dafsanda qilinayotgan ashu qarindoshlarimizning orzu umidisizlar mujohid birodarlar alloh subhanahu va taoloning sizlarga bergan mujohidlikdan iborat bu ne'mati ajoyib katta ne'mat ekan men yashayotgan bu diyorda hadisinglarimning hijobiga kofirlarning iflos qo'llarini sunayotganligini qarindoshlarimning kofirlar tarafidan gap so'zsizlar tutib ketilayotganligini ko'rib turibmi Әні шо қырындашыларымға ешқандық ерден бірімігәлігімден өзімді гүнахкар ес қылып, қатты азапланып кетемін. kofirlarning musulmonlarga qilgan turli zulmlardan qalbim siqilib ketadi. Sizlar Alloh taolo ana shu kofir murtidlar qarshi maydonga chiqargan Allohning qo'shinidirsizlar. Mujohid birodarlar, garchi men jihad maydonlarida siz azizlar bilan birga turib jang qila olmayotgan bo'lsam-u, lekin qalbim siz azizlar bilan birdir. Oxirida Alloh taoladan siz mujohidlarni jang maydonlarida sabit qadam qilishini, g'alaba nusratlarini berishini, meni ham o'zining yo'ldagi mujohidlardan qilishini va siz azizlar bilan birlashib turib jang qilishga nisb qilishni so'rayman. Ey izilgan ahli Turkiston, jang qilib islomiy g'oya ostida kafirlar taxtini qilaylik gumron. imon ham islomiy birlik ostida Uyg'on ey izilgan ahli Turkiston. jang qilib islomiy g'oya ostida kofirlar taxtini qilaylik gumron hurmatli radio anlıqçı birodarlar, bugungi darsimizni shu yerda tugatamiz. Kelarki jumada uchrashguncha sizlar bilan xayrlashamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yigitda islom shirlari, qo'lida Oyisi qilmoqdir Qur'onni oliy Ko'zlaydi shahodat Alloh rizasi Oyisi qilmoqdir Qur'onni oliy Ko'zlaydi shahodat Alloh rizasi Endi esa navbatni mujohid qori abbotga beramiz. Inson dunyoga nima uchun kelgan? Uning asl vazifasi nima? Uning borar manzili qayer? nimaga qanday amal qilsa o'zi orzu qilgan maqsadiga yetishadi mana shu savol insonni hamisha qiynab kelgan faqatgina alloh taolo o'z marhamati bilan bergan ilm sohiblari bu savolning javobini shunda ham ma'lum bir qisminigina bilur xolos zero قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Ular aytdilar: Ey pok Parvardigor, biz faqat sen bildirgan narsalarnigina bilamiz.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 Mana bu sizlar tayyorgarliginglar bilan turhibuna bihi aduvalloh. Ana shu Allohning dushmanlarini va aduvakum o'zingizlarni dushmanlaringizdan qo'rqitasizlar. Va axorina min dunihim va yana boshqa kimsalar borki la ta'lamunahum. Sizlar ularni bilmaysizlar. Allohu ya'lamuhum. Alloh taolo u insonlarni biladi. Ular josuslarmi, munofiqlarmi Alloh taoloning o'ziga ayon bo'lgan narsa. Wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillahi wa fi lakum antum la tuzlamun. Agar sizlar nimani Alloh yo'lida infoq qiladigan bo'lsangizlar, e, sizlarga mana shu infoq qilgan narsalaringiz mukammal zulm qilinmagan holda qaytarilib berur deb mana bu oyatida Alloh taolo bizlarga o'rgatdi. Va bundan tashqari hadislar ham keladi. رسول الله rasululloh sollallohu alayhi vasallam ana shu savbon roziyallohu anhudan kelgan hadisda yushikul يوشك an أن تدعى عليكم كما تدعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت mana shu أبو داود kelgan Hadis ham o'zi bizlarga dalil bo'ladi. Mana bu yerda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima deyapti? Yaqinda xalqlar sizlarning ustingizga xuddi taomxo'rlar o'z tovoqlariga bir-birlarini chorlagandek chorlaydilar. Shunda bir kishi aytdiki, u kundagi ozligimizdanmi dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Yo'q, balki u kunda sizlar ko'p bo'lasizlar, lekin selning ko'pigi e, has hashaklari kabi ko'pik bo'lasizlar. Alloh dushmanlaringizning qalbidan sizdan bo'lgan qo'rquvni olib tashlaydi va sizlarning qalbingizga esa vahanni tushirib qo'yadi. Shunda ular so'rashdi: "Ya Rasululloh, vahan nima?" Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Dunyoni yaxshi ko'rishingiz va o'limni yomon ko'rishingizdir." Mana bu yerda e, dushmanlarni bizlarni ustimizda musallat bo'lib turishligi biz ana shu dunyoga muhabbat qilib, dunyoga qattiq muhabbat qo'yganligimizdan va o'limni yomon ko'rib, o'limdan qo'rqqanligimizdan mana bu narsalar ustimizda bugungi kunda o'zimiz guvohi bo'lib turibmiz. Endi biz qana qilib ustimizga xorlik bo'lgan bo'lsa, biz tafriqa tafriqa bo'lib ketgan bo'lsak, juza ojiz bo'lib qolgan bo'lsak yoki oralarimizda fitnalar ko'payib ketgan bo'lsa, endi biz qana qilib shu narsadan qutulamiz degan savol tug'ilishligi mumkin. Qanday qilib biz endi bu xorlikdan chiqamiz? deydigan bo'lsak, yajibul isti'dadu lil jihad bi i'dadil quwwati va ribatil khayli fi waqti suqutihi lil ajzi fa inna ma la yatimmu al wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Mana bu yerda Ibn Taymiya rahimahulloh aytayaptiki, ya'ni tayyorgarlik ko'rishlik jihodga quvvat bilan tayyorgarlik ko'rishlik bilan bo'ladi va otlarni egallashlik bilan bo'ladi. Ya'ni xuddi oyatda kelganidek. Ya'ni otlarni egallangan otlar tayyorlashlik bilan va kuchimiz yetgan quvvatlar bilan tayyorgarlik bilan jihodga harakat qilishlik bo'ladi. Qachon ana shu ojizlikka qarab suqut yiqilayotgan vaqtda, ya'ni qachon musulmonlar zaiflashib ketayotgan bo'lsa, ana shu vaqtda tayyorgarlik ko'rishlik kerak ekan. Chunki deyapti fa'inna ma'la yatimul wajib illa bihi Mana bu narsa bilan bilangina tepadagi vojib, ana shu oyatda zikr qilgan vojib tamom bo'ladi. Fa huwa wajibun ana bu narsa vojibdir. Biz i'dod qilishligimiz va ana shu kofirlarga qarshi jihad qilishligimiz, ya'ni mana shu i'dod vojib bo'ladi. Va mana bu yerda tayyorgarlik ko'rishlik ikki tur bo'lib, bularni biri ashe shar'iy va ilm bilan bo'lgan iymoniy tayyorgarlik va o'zini nafslarini pokizalashlik bilan bo'lsa va u yerda endi ikkinchi tayyorgarlik bo'lsa moddiy, ya'ni quvvat bilan bo'ladigan e'dod va ana shu narsada ustida ishlashlik bilan ana shu avtomatlarda otib bo'lsin yoki hozirgi zamonaviy qurollarimiz bo'lsa, misol zikiyak bo'lsin yoki deshaka bo'lsin yoki boshqa har qanday quvvatlar yoki qo'limizda oddiy avtomatlarimiz bilan tayyorgarlik bilan mana bu ikkinchi ko'rinishdagi e'dod bor. va Alloh taoloning yo'lida oyatda boya aytganimizdek va ma tunfiqu min shay'in fi sabilillah nafaqa qilishlik Alloh taoloning yo'lida nafaqa qilishlik bilan bo'ladi mana shu ikkinchi e'dod Va mana bu yerda biz kalamni olib qo'yamizda, ya'ni iymoniy bo'lgan e'dod haqidagi kalamni olib qo'yib va biz mana bu yerda moddiy quvvat bilan, ya'ni ana shu qurollar bilan tayyorgarlik ko'radigan e'dodimizni qoidalar bilan gaplashamiz. Nimaga? Chunki bu yerda mana shu moddiy quvvat bilan tayyorgarlik haqida gaplashligimizni sababi Mana bu savolga javob berishlik maqsadida gaplashmoqchimiz. Va bu yerda biz aytamizki, Alloh taolo o'zining oyatida buyurganki, ana shu tepadagi oyatga qaytamiz, yana a'iddu lahum mastata'tum min quwwa va min ribatil khayl turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum va ma tunfiqu min shay'in fi sabilillahi wa filakum wa antum la tuzlamun. Ya'ni mana mana shu oyat, ya'ni kofirlarga qarshi kuchlilar yetganicha tayyorgarlik ko'ringlar va ot egallangan otlarni tayyorlab qo'yinglar. Ya'ni mana bu oyat Va yana Uqubat ibn Amir radhiyallohu anhudan mana bu sahoba aytadiki, sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va huwa alal minbari yaqul: "Va a'iddu lahum mastata'tum min quwwa, ala innal quwwata ar-rami, ala innal quwwata ar-rami, ala innal quwwata ar-rami." Ya'ni e, minbarda turgan hollarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shu oyatni o'qib turib aytgan ekanki, albatta ogoh bo'linglarki, e, quvvat otishdadir. Quvvat otishdadir, quvvat otishdadir deb 3 marta ogohlantirgan ekan. Ya'ni biz quvvatni Mana bu hadisdan bilib olamiz. Ya'ni oyatda murodi nimaligini. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadisda xabar berishligi bilan. Shunaqa insonlar borki, har bitta oyatni o'rtasida yoki har bitta oyatlarda umuman e, har xil talashuvlar bo'ladi yoki yechimlarga to'g'ri kelishlik bo'lib qoladi. Ya'ni yechimlarni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zi o'rgatdi. Ya'ni qanday quvvat nimaligini va nimadaligini. Ya'ni ba'zi insonlar borki, Ular ba'zilar aytadi, yo'q, tarbiya bilan bo'ladi va tazkiya, poklashlik bilan, poklanishlik bilan bo'ladi deb aytadi. Lekin mana bu narsaning o'rtasida Rasululloh sallam o'zi bizlarga ochiq dalil qilib aytib berdiki, quvvat ana shu otishlikda. Va musulmon kishiga umuman mumkin emaski tayyorgarlikni tashlab qo'yishligi va yoki tayyorgarlik qilmay qo'yishligi. Endi bu yerda biz tarbiya deydiganlarga kelsak yoki tazkiya deydiganlarga bo'lsak kelsak, ana shu irdod masalasida, tayyorgarlik masalasida mana bu e, ichki iymoniy narsalar, ichki tayyorgarlik, ya'ni insonda ruhiy tayyorgarligi jihat uchun. Ular aytadiki, masalan, iymoniy yoki ichkaridan tayyorgarlik bo'lish kerak. Mana bu narsa i'odat deyshadi. Yo, bu to'g'ri, mana bu i'odat bo'lmagan odam o'zi jihatga kela olmaydi. Lekin ash da'vo qilayotganlarda o'zida iymoniy nimalar ham, e, tarbiyalar ham yo'qligidan jihatga chiqmayotganligini ko'rib turibmiz. Mana bu narsa ham vojib, tazkiya ham, tarbiya ham. Va bu narsalarni dalillari ham zikr qilingan Alloh taolo qodir qilsa biz ham inshaalloh zikr qilib o'tamiz. Va bundan tashqari ana shu jangiy askarlarni tayyorlashlik bo'lsin yoki jihad sohalarida yurish yurgan vaqtda mana bu narsalarni chiroyli rioya qilinadigan bo'lsa, mana bu tarbiya uchun eng chiroyli, eng yaxshi makondir. Ya'ni jihad maydonlari. Tarbiya kim o'zini tarbiya qilmoqchi bo'lsa, kimki o'zini tozalamoqchi bo'ladigan bo'lsa, poklamoqchi bo'lsa, jihad maydoniga kelsin, mana bu yer eng yaxshi maydonki insonlar o'zlarini E, tarbiya qilishligi uchun va o'zlarini bir yo'llarni tutishligida bo'lsin e, yoki bir boshqa-boshqa bir ishlarda bo'lsin, insonni o'zi tarbiyalab qo'yadi jihod maydoni. U yoqda turib olib, har yerda turib olib, jihod qilmasdan e, men tarbiya qilyapman o'zimni deb oyatlarga xato-xato nimalarni bermasinki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hadislariga zid ish qilib qo'ymasin. Va yana biz inshaalloh Alloh taolo qodir qiladigan bo'lsa, aksar mavzularda mana bu iymoniy e'dod haqida so'z yuritamiz. Inshaalloh taala. Hozir bu yerda Mirribatul ribatul xoyl degan bo'lsa, ana shu otlar tayyorgarlik degan bo'lsa, hozir kunimizda qo'limizda e, boshqa qurollarimiz bo'lsa, katta qurollarimiz bo'lsa yoki qanaqa qurol bo'lishidan qat'iy nazar, mana bu narsalarni gapirishligimizdan maqsad bu gaplarimiz e, savol bergan birodarlarni savollarga muvofiq, lekin mana bu narsa narigilarni so'ziga e, zid kelmaydi, masalan, biz iymoniy ichkaridan ruhiy tayyorgarlik ko'rishligimiz kerak degan insonlarning so'ziga zid emas. Biz bu narsalarni inshaalloh aytib o'tamiz. Va lekin endi kimda kim o'zi qattiq turib olib, ana shu yo'q, baribir iymoniy ruhiy men tayyorgarlik ko'raman deb oyatni buradigan bo'lsa va mana bu narsani ushlab oladigan bo'lsa, bu o'tirishlik uchun jihodga chiqmaslik uchun bir bahonadir. U insonlarga bahona qilmanglar, ey iymonliman deganlar deb aytamiz. ana shu moddiy iodotdan o'zlarini olib qochishligidir. Ya'ni Alloh taoloni mana bu buyurgan buyrug'iga itoat qilmayotganligidir. Qur'on va hadis Bu narsaga bizni buyurmagan o'tirib olib, e, faqat ana shu ba'zi bir firqalarga o'xshab o'zlarimiz tazkiya deb kofirlar ustimizda musallat bo'lib turgan bo'lsa ham, bu yerda biz tazkiya, tarbiya deb o'tirishligimiz umuman mumkin emas. Bu narsadan Qur'on va hadis bosh tortadi. Va biz ham bu narsaga umuman o'zimiz ham rozi emasmiz. Va yana biz bu yerda bu aytgan so'zlarimizdan xulosa qilib aytamizki, ana shu askarlarni tayyorlashlik bo'lsin, e, jihod maydonlarida e, bu faqat jihad uchun ba'zi bir sabab e, tayyorgarlik uchun sabab bo'lgan sabablardan biridir. Ya'ni bu narsani biz g'oya qilib olmaganmiz. Ya'ni askariy tayyorgarliklar bo'lsin yoki moddiy quvvatlar bilan bo'lsin, biz bu narsalar bizga g'oya emas, balki Alloh taoloning g'azabidan e, qutulib qolishlik uchun Alloh taolani rozi qilishlik uchun mana bu narsadan o'zimizga bir yo'l qilganmizki, Alloh taolo bizni shu narsalardan xalos qilsin. Alloh taolo bizdan rozi bo'lsin. Ya'ni biz Alloh taolaning shu buyruqlariga biz itoat qilaylik. Mana bu yerda e, i'dod yoki umuman har xil tayyorgarliklar bilan tayyorgarlikka biz birodarlarni da'vat qilamiz. Bugun darsimizni mana shu yerda yakunlaymiz va davomini inshaalloh kelasi dasturlarimizda davom ettirib borishlikka harakat qilamiz. Subhanakallohu va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Jazakumullohu xayron. Qanchadan qancha insonlar bor bu oyat karimaga amal kishi bitta teshikdan ikkinchi marta chaqilmaydi. biz yo'limizni sarih hamma musulmonlarga jihadga borishlik farzi ayn bo'ladi. Bunlarning hujjatlarini ham qitolni maqsad qilishlik emas, balki undan keyingi g'oya murtadlar darajasiga ko'tarilganini Al-Valo val Baro kitobida Vadakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Eslating, albatta eslatma mu'minlarga faqat mu'minlik sharti. Bunday da'vatlarni eshitmagan yoki eshita olmayotgan kishilarga yetkazib qo'yishlarini. Hurmatli birodarlar, siz yana qanday mavzudagi savollarga javob topishni istaysiz agar sizni yana boshqa savollar qiziqtirsa marhamat internetdagi uchta w jundur rahmon biz saytimizga o'z mulohazangizni qoldirsangiz inshaalloh javob topishga harakat qilamiz ha abdurashid yaqinda men ham muaskarda yangi ta'lim olayotgan birodarlarim bilan birga bo'ldim va ular ham e'dodning juda ham muhim ekanligini tushunib jangovar holatga kelganliklarini o'zlari hikoya qilib berishdi ha mana edoddan o'tib tajribasi ancha oshgan birodarlar jang maydonlarida ham juda faol ishtirok etishyapti endi hijrat qilib keladigan birodarlarimizni ushbu edod marhalasidan muvaffaqiyatli o'tishlarini allohdan tilab qolamiz endi esa navbatni birodarimiz mujohid yahyo hikmatiga beramiz isroil ey isroil shaytonni qilding qoyil hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron sen qilding vayron isroil ey isroil bismillahir rohmanir rohim assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz birodarlar 43-chi suhbatimizga xush kelibsiz Siyon bitiklari kirish qismidagi matnlarning davomi bu eng kuchli qurollar yordamida biz olomonni o'z podshohlari, rahbarlari va ruhoniylariga qarshi yo'naltiramiz. Bizning sharhimiz Sion donishmandlari eng kuchli qurollar deb ta'riflaganlari qaysilar edilar? Bular o'tgan suhbatlarimizda ko'rib chiqqanimiz axborot vositalari daromadlar va iqtisod edi. Mana nima uchun yahudiylar mudom o'zlarini shu sohalarga urarkanlar. Tekshirsangiz, bu joylarda ishlaydigan juda ko'p yahud xalqini ko'rasiz. Bu sohalar Juhudning qo'lidagi eng kuchli qurollar ekan. Oxirgi jumalik suhbatimizda ko'rdikki, o'z qo'llariga kiritib olishgan shu imkoniyatlar vositasida yahudiylar olam ahliga o'z foydalariga ishlaydigan narsalarnigina o'qitar, eshittirar va ko'rsatar ekanlar. Boshqalar juhuddan pul olib turganidan uning manfaatiga quloq soladigan bo'lib qolar ekanlar. Mana bu bilim ko'zgusida Endi eslasak, hatto yosh bolalarga deb chiqaradigan multfilmlarini ham o'z foydalari yo'nalishida ishlab chiqarar ekanlar. Amerikaning Hollywood shaytonxonasi singari dunyoni endi kufr fasod multfilmlari bilan bosib ketayotgan Johnson Johnson shirkati ayniqsa bu yo'lda ko'p chiranar ekan uning mahsulotida bu yo'nalish ko'p ko'zga tashlanadi. Misol uchun, uning bir multfilmida ustlariga po'stin yopishib olishgan go'yoki ibtidoiy zamondagi ikkita insonning o'zaro qanday urushib qolgani o'zlaricha ko'rsatilgan. Bu ikkala go'yoki eng qadimgi insonlar avval boshda qo'llaridagi to'qmoqlari bilan birga ov ovlab o'zaro inoq yashabdilar. Ulardan biri xush xulqli, topganini baham ko'radigan ekan. Ammo ikkinchisi ochko'z, baxil, janjalkash ko'rsatilgan. Kunlardan birida shu yomon odam sherigi yaxshi odamning narsalarini tortib olibdi. Birinchi bo'lib qo'l ko'taribdi va tosh irg'ita boshlabdi. Shundan keyin yaxshi inson ham o'zining himoyasi uchun tosh irg'itibdi. Buni ko'rib, yomon odam bu sherigiga qarata yanada kattaroq toshni tashlabdi. Undan so'ng yanada kattarog'ini va shu ketishda doimiy dushman bo'lib qolibdilar ekan. Bir qaraganda oddiy voqea ko'rsatilgandek. Faqat bir nozik nuqtasi bor. Xush xulq, saxiy, do'stlikni xohlovchi yaxshi insonni oq tanli, soch soqoli malla, ko'zi ko'k qilib ko'rsatilgan. Ochko'z, baxil, janjalkash yomon odamni esa tanasi qoramtir, soch soqoli va qosh ko'zi qora qilib ko'rsatilgan. Demakki, bu multfilmdagi malla sochu ko'kko'z bu Yevropa, AQSh va Kanada xalqlari. Qora sochu qora ko'z esa asosan musulmon xalqlar tasvirlangan ekanini fahmlab olishga ko'p farosat kerak emas. Xuddi shunday odam atoning ikki o'g'li Qobil va Hobil haqidagi multfilmni kim ko'rgan bo'lsa, unda ham Qobilni qoramtir tanli, sochiyu qosh ko'zi qora, Hobilni esa oq tanli, malla soch, ko'k ko'z qilib chizganlar. Yana bir multfilmlarda bosqinchi tomonning qo'shinini ruscha tarjimasida Ardinsi, ya'ni o'rdaliklar deb nomlaganlar. O'rda deb esa turkiy tillarda islom kelgandan keyin islom qo'shinini ba'zida lashkar qarorgohini ham aytiladi. Pokistonning va Hindistonning rasmiy davlat tillaridan bo'lmish urdu tili ham qo'shin tili demakdir. Qo'qon xonligining poytaxti bo'lgan Qo'qon shahrining Xon qasri ro'parasidagi maydonni hozirgacha ham O'rda maydoni deyiladi. Xo'sh, bu kofirlar o'z multfilmlarida bosqinchilarni o'rdaliklar deb nomlaganlarida qaysi tomonni nazarda tutar ekanlar? Shu tariqa kufr ahlining o'zi tajovuzkor, ochko'z, nohaq tomon bo'lsa-da, bunday va boshqa yaramasliklarini mudom iymon ahliga chaplay beradilar. Bu fe'l ularning buzuq xulqlariga xos sifatlardandir. Ommaviy axborot vositalari rivojlanib ketgan hozirgi zamonda esa ular bu hunarlarini olam ahliga uzuk kun tinimsiz yoyaverish imkoniga ega bo'ldilar. Chunki eng kuchli moddiy imkoniyatlar kufr ahlining peshqadami yahudiylarda bo'lib qolgandir. Shuning uchun har qachon televizorni yoqsangiz, radioning qulog'ini burasangiz, internetga kirsangiz, ularning roznoma, majalla va kitoblarini ochsangiz, asosan juhudga foydali narsalarni ko'rasiz, eshitasiz va o'qiysiz. Islomga foydali narsani uchrataman deb o'ylamasangiz ham bo'ladi. Demak, yahudiylarning odamlarga o'zlariga foydali narsalarnigina o'qitishlari, eshittirishlari va tomosha qildirishlari shu odamlar nimani o'qigan, eshitgan va ko'rgan bo'lsalar, ana shunday fikrlashga va gapirishga odatlantirish uchun kerakligini o'tgan juma suhbatimizda ko'rgandik. Shuning uchun jihod maydonining ulamosi shayx Abdulloh Azom shahid rahimahulloh islom aqidasini bilmagan va siyosiy bilimlari yetarlicha bo'lmagan musulmon kishiga kufr axborot vositalarini eshitish, ko'rish va o'qishni taqiqlovchi fatvo berganlar. Bu fatvoning qanchalar to'g'riligini, dolzarbligini biz Afg'oniston Islomiy amirligi qulatilayotgan kunlarda amalan ko'rdik. Gap shundaki, o'shanda Afg'oniston musulmonlarining yomon odatlaridan biri shu ediki, omma xalq katta yu kichik doimiy ravishda kufr radiolarini eshitardilar. Hatto omoshda yer haydayotgan dehqon ham radiochasini buqasining shoxiga ilib qo'yib, eshitib shudgor qilib borardi. Bu odat Afg'onistondagi oldingi tog'ut hukumatlari targ'ibotlarining mahsuli edi. Ushbu suhbatlarimizda ko'ryapmizki, kufr ommaviy axborot vositalari, shu jumladan radiolari ham asosan olamiy yahudo masonlikka foyda keltiradigan va islomga zid zararli bo'lgan xabarlarni tarqaturlar. Shunday qo'poruvchilik xabarlardan birini ular islomiy amirlikka Amerikaning havo hujumlari avj olgan tarang bir vaziyatda yoydilarki, go'yoki Hirot shahriga 7 tonnali bomba tashlandi-yu, hamma yoq ostin-ustun bo'lib ketdi deb kufr radiolarini eshitaverganlikdan ular qanday gapirsalar shunday fikrlashga odatlanib bo'lgan xalq bu yolg'on xabarni qabul qildi va bu urushda kufr kuchlarining bosqiniga qarshilik ko'rsatishdan hafsalasi pir bo'la yozdi. Juhudning tashviqoti nima desa, ha shunaqa ekanda deb o'ylaydigan bo'lib qolgan xalq o'zi 7 tonnalik bomba yasalganmi va uni ko'tara oladigan samolyotlar ham bormikan o'zi deb bir fikrlab qo'yishga ham qodir bo'lmadi. Yana BBClar falon jang chizig'i sinib ketdi, toliblar chekindilar degandilar. O'sha mintaqadagi toliblar, "Ye, yolg'iz o'zimiz qolibmiz-ku. Qurshovga tushib qolmaylik tag'in" deyishib chekinib ketishdi. Ana shu haqiqiy chekinish bo'ldi. Bungacha hech kim chekinmagan va jang chizig'i sinmagandi ham. Kufr radiolari mana shunday yolg'on xabarlari bilan toliblarni bir necha joyda hech qanday jangsiz chekintirgandilar. Chunki zamonamizda paydo bo'lgan birdan bir islom davlati Afg'oniston Islomiy amirligini qulatish birinchi navbatda yahudiylarga kerak edi. Ushbular Sion bitiklardagi biz o'rganayotgan matnlarda yahudiylar odamlarga o'zlariga foydali narsalarnigina eshittirishlari, ko'rsatishlari va o'qitishlarining jonli lavhalari bo'ladi. Qadrli birodarlar, mavzuning davomini inshaalloh kelgusi suhbatimizda davom ettiramiz. Juma ayyomingiz muborak bo'lsin va jazakumullohu xayron. Va da'vana Anilhamdulillah, assolatu vassalamu ala rasulillah. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sen qilding vayron, Isroil Isroil, shaytonni qilding qo'y, hammani aylab hayron, dunyoni qilding vayron. Sen qilding vayron. Abdurashid jahon ulamolari Pokistonda islomiy xalifalik deb fatvolar berishmoqda ekan. Ha yaxshi, bo'lmasa mana shu ingliz tilida bo'lgan fatvoni birodarimiz tarjima qilgan ekan, muxlislarimizga o'qib eshittiraylik. Pokistonliklar uchun kofirlarning tarafini olishga qarshi fatvo. Musulmonlarga va ularning hamdardlariga zulm qilayotgan Pokiston prezidenti rahbariyati, qurolli kuchlari hamda ularni qo'llab quvvatlayotgan imomlarga qarshi shuningdek mavjud holatni sahobalar tushungandek Qur'on va sunnat asosida isloh qilishga doir samimiy nasihatdan iborat islomiy fatvo. Bismillahir rohmanir rohim. Barcha hamd va sanolar olamlar Robbisi Alloh subhanahu va taologa xosdir. Hech bir adovat yo'q, magaram zolim va bosqinchilarga qarshidir va g'alaba taqvodor kishilarnikidir. Men Allohdan o'zgaga ibodatga loyiqroq zot yo'q ekaniga guvohlik beraman. U barcha dinlar ustidan g'olib qilish uchun o'z rasuli sallallohu alayhi va sallamni hidoyat va haq din bilan jo'natgan zotdir. Yana guvohlik beramanki, Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning rasuli va bandasidir. U rahmat payg'ambaridir va urush payg'ambaridir. Alloh unga dushmanlarini bir oylik masofadan qo'rqitish bilan nusrat berdi va uning rizqini nayzasi soyasida qilib belgiladi va u subhanahu va taoloning buyruqlariga osiylik qilganlarga xorlik va halokatni taqdir qildi. Amerika Iroq va Afg'onistonga bostirib kelgach, AQSh hukumatining yashirin maqsadlari hamda uning Pokistondagi ittifoqchisi mintaqaga yaqin yoki uzoqda bo'lishiga qaramay, barchaga ochiq ravshan ma'lum bo'ldi. Bu maqsad islomni yo'qotishga qaratilgan bo'lib, niyatlarini sir saqlay olmagan ko'plab Amerika senatorlari nutqlarida oshkor qilindi. kofir bo'lgan kimsalarning mu'minlarga qarshi jang qilayotganlari haqida eshitish tabiiy holdir. Chunki kofirlarning musulmonlarga nisbatan adovati ilohiy sunnat bo'lib, u hech qachon o'zgarmaydi. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda shunday deydi. Ular, ya'ni kofirlar qo'llaridan kelsa to diningizdan qaytargunlargacha sizlar bilan urushaveradilar. Baqara surasi 217-oyatdan. Alloh subhanahu va taoloning ilohiy hikmati shuni talab qiladiki, unga itoat qilib, uning yo'lida jihod qiluvchilar g'alaba qozonishlari uchun mu'minlar kofirlar tomonidan hamda kofir bo'lgan kimsalar mu'minlar tomonidan imtihon qilingusidirlar. Unga osiy bo'lib, kofirlarning izidan yuradigan hamda ular bilan ittifoqdosh bo'lgan kimsalarning oqibati jahannamdir. Alloh subhanahu va taolo shunday deydi. Agar Alloh xohlasa ulardan, ya'ni jang jadalsiz ham g'olib bo'lar. Ya'ni ularni yo'q qilib yuborar edi. Lekin u zot sizlarning ayrimlaringizni ayrimlaringiz bilan imtihon qilish uchun sizlarni jangga buyurdi. Alloh yo'lida o'ldirilgan zotlarning amallarini hargiz zoya ketkizmas. Muhammad surasi 4-oyat. Shuning uchun agar kofir bo'lgan kimsalar islomni va musulmonlarni yo'qotish payida bo'lsalar, biz hayron bo'lmasligimiz kerak. Chunki garchi erisha olmasalar-da, bu ularning asosiy vazifalaridan biridir. Alloh subhanahu va taolo ularning makrlarini qiyomat soatigacha fosh qilib shunday deydi. Albatta biz to sizlarning orangizdagi bizning yo'limizda mol va jonlari bilan jihod qiluvchi va yaxshi yomon kunlarda sabr qilguvchi zotlarni bilgunimizcha sizlarni imtihon qilurmiz. Muhammad surasi 31-oyatdan Hech kim kofirlarning mu'minlarga nisbatan adovatini hamda ularga qarshi uyushtirayotgan makrlarini inkor qila olmaydi. Magaram fikr qarashlari biror qiymatga ega bo'lmagan johil insonlargina inkor qilishi mumkin. Biroq kofirlar va ularning makrlaridan ruhlangan shaxslar tarafidan adashtirilib, yo'ldan ozayotgan o'zini musulmon deb ataguvchilarni ko'rish ajablanarlidir. Albatta hech kim kofirlardan ruhlanmaydi, magaram johil kishidan boshqa. Johiliyat va ridda, ya'ni dindan chiqishning shoxlaridan musulmonlarning kofirlar bilan ittifoqdosh bo'lishi hamda qurolli kuchlarini birlashtirishini ko'rmoqdamiz. Ular kofirlar bilan birga bo'lish va Iroq, Afg'oniston, Falastin va boshqa yerlarda yashovchi musulmonlarga zarar berish uchun vaqtlarini va kuchlarini sarflamoqdalar. Birinchi Pokiston prezidenti Asif Ali Zardori aslan islom tashqarisidagi Ismoiliya firqasidan bo'lib, musulmon emasdir. Garchi Pokiston rahbarligini qo'lga kiritmasdan avval musulmon ekanini e'tirof etgan bo'lsa ham, hozirda u quyidagi oyatlar sabab murtaddir. Alloh subhanahu va taolo nozil qilgan boshqa narsalar bilan hukm qilish. Alloh taolo Qur'onda shunday dedi. Kimda kim Alloh nozil qilgan din bilan hukm qilmas ekan, bas ular kofirlardir. Moida surasi 44-oyat. Kofir bo'lgan kimsalar tarafini olish xosatan islom va musulmonlarga qarshi urushayotgan amerikaliklar bilan ittifoqdosh bo'lish. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda shunday marhamat qiladi. Sizlardan kim ularga do'st bo'lsa, bas u o'shalardandir. Moida surasi 51-oyatdan. Zardoriyning qo'lidan minglab musulmonlar qoni to'kilib, u o'zining vahshiy o'ng qo'li bo'lmish Pokiston istixboroti ISI orqali musulmonlarni qatl qildirish jinoyatini sodir etgandir. Ikkinchi, Pokiston armiyasi murtad tashkilotdir. Bunda armiyaga qo'shilish har bir musulmon uchun haromdir. Chunki ular islom shariatidan bo'lmagan qonunlar bilan hukm qiluvchi Pokiston kufr tuzumini himoya qiladi. Shunday qilib, ular Pokiston tog'ut hukumatining qonunlariga ergashadi va uning yolg'on suverenitetini himoya qiladi. Ammo suverenitet faqat Alloh subhanahu va taologa xosdir. Bundan tashqari, ular Amerika askarlari bilan musulmonlarga qarshi bir safda jang qilmoqda. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara ba'd wa man yatawallahum الله لا يهدي القوم الظالمين Ey mu'minlar, yahudiylar va nasroniylarni do'st tutmangiz. Ularning ba'zilari ba'zilariga do'stdirlar. Sizlardan kim ularga do'st bo'lsa, bas u o'shalardandir. Albatta Alloh zolim qavni hidoyat qilmas. Moida surasi 51-oyat. Kofirlar bilan ittifoq ikki ko'rinishda bo'ladi. yoki kofirlar safini to'ldirib turish bilan gunohkor bo'ladi yoki musulmonlarga qarshi jangda ishtirok etib murtad bo'ladi. Pokiston armiyasidagi ba'zi musulmonlar ular, ya'ni kofirlar bilan Afg'onistondagi musulmon birodarlarga qarshi janglarda ishtirok etadilar. Bu barcha musulmonlarga qarshi ochiq oydin tajovuzdir. Bosqinchilarga qarshi turish vojibotidan kelib chiqib, musulmonlar ularni, ya'ni Pokiston askarlarini rad qilishi, qarshilik qilishi hamda jang qilishi vojibdir. armiyaga qo'shiluvchi musulmonlarga kelsak, ular bu bilan gunohkor bo'ladi. Agar Buyuk Britaniya va AQSh kuchlari bilan yonma-yon turib musulmonlarga qarshi jang qilsalar, ular kofir bo'ladi. Musulmonlar uchun ularning joni va moli muqaddas emasdir. Ya'ni haloldir. Ular islom va musulmonlar dushmani bo'lgani uchun kofir sifatida muomala qilinadi. Bundan tashqari, agar shu holatda vafot topsalar, islomdan tashqarida vafot etgan hisoblanadi. Ularning o'limidan so'ng hech qanday sharaf ko'rsatilmaydi hamda jasadlari musulmonlar qabristoniga ko'milmaydi. Shuning uchun biz musulmonlarni ogohlantirib aytamizki, qayerda bo'lishlaringdan qat'iy nazar va xossatan Pokistonda yashovchi musulmonlar uchun din dushmanlari musulmonlarni o'z safiga tortishga harakat qilmasin. Mintaqada islom va musulmonlarga qarshi ruhlantirish bo'lsin, moliyaviy bo'lsin, harbiy yoki jismoniy bo'lsin, hech qanday yordam ko'rsatmasinlar. Alloh subhanahu va taolo bu ummat ichidan boshqalarni yo'ldan ozdiruvchi kimsalarni chiqargandir. Alloh barchamizni o'z himoyasiga olsin. Afg'onistondagi musulmonlarga qarshi jangga boruvchi musulmonlarga kelsak, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir musulmonni boshqa musulmonga hatto kichkina pichoqni hazillashib bo'lsa ham qaratishdan qaytarganini eslang. U sallallohu alayhi va sallam dedilar: Kimki musulmon birodariga qarshi kichkina pichoq yoxud metal bo'lagini hazillashib qaratsa, uni maloikalar la'natlaydi va u hech qachon jannat hidini hidlamaydi. Pulemyotlarni ko'tarib yurish, AQSh armiyasi bilan tanklarni haydash, musulmonlarni ushlab qamash yoki ularga qarshi jang qilib qatl qilishni qo'ya turing. Hatto musulmonlar uning qo'lidan omonda bo'lmaydigan kishiga qarshi Muhammad sallallohu alayhi va sallam shunday marhamat qildi. Musulmon musulmon birodari uning qo'li va tilidan omonda bo'lguvchi kishidir. 3. Pokistondagi vazirlar islomdan chiqqan murtatlardir. Chunki ular yuqorida zikr qilingan Moida surasi 44-oyatga muvofiq Alloh nozil qilmagan narsa bilan boshqarish va hukm qilishda yordam beradilar. Ular parlamentda xudo rolini ijro etadilar. va bu bilan Alloh subhanahu va taoloning suverenitetiga rahna soladilar. Alloh taolo faqat islomnigina tatbiq qilish lozimligini ochiq bayon etgandir. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر Ey mu'minlar, Allohga itoat qilingiz va payg'ambarga hamda o'zlaringizdan bo'lgan, ya'ni musulmon hokimlarga bo'ysuningiz. bordi-yu, biror narsa haqida talashib qolsangiz, agar haqiqatdan Allohga va oxirat kuniga ishonsangiz, u narsani Allohga va payg'ambarga qaytaringiz. Niso surasi 59-oyatdan. Davomini inshaalloh keyingi juma dasturimizda tinglaysiz. Olamni zalolat qoplagan zamon insonlar cho'mganda zalolat tomon olamni zalolat qoplagan zamon insonlar cho'mganda zalolat tomon men jangda qo'limga qurol olgan on siz nega yig'laysiz aziz onajon men jangda qo'limga qurol olgan on siz nega yig'laysiz aziz onajon yig'lamang onajon o'g'lingiz haqda Allohning yo'lida buyuk xizmatda yig'lamang onajon o'g'lingiz haqda Allohning yo'lida buyuk xizmatda Islomning Bismillahirrohmanirrohim Alloh taologa hamd va sanolar uning elchisi Muhammad alayhissalomga salovat va salomlar bo'lsin. U zotga ergashgan barcha mu'min insonlarga Alloh taoloning rahmatlari yog'ilsin. Bundan 6 kun muqaddam dunyo kofirlari o'z onalarini, ayollarini, opa singillarini va qizlarini 8-mart deya tabriklagan bo'lsalar, ularning bu gunohlarida sherik bo'lgan musulmonlar soni ham kam bo'lmagan bo'lsa kerak albatta. Qo'lida rang-barang guldasta bilan oila davrasiga shoshilayotgan musulmon odamning holatiga aychinasan kishi. Muslimalarning islomdagi vojibotlari hisoblangan hijob toptalib, uning toptalgan kuni hozirgi kunda musulmonlar uchun bayram sanalayotgani juda achinarli holat. Islomiy qadriyatlardan bexabar erlar o'z ahllariga go'yoki men sizlarni qadringiz toptalgan kun bilan tabriklayman deyayotgandek bo'ladi. Ba'zi otalar aynan 8-mart kuniga bag'ishlab balog'at yoshiga yetib qolgan qiziga shim sotib olib berishni aytmaysizmi? Bu bilan ota o'z qizining qadri-qiymatini yanada tushirganini his qilmaydi-da. Ayrim musulmonlar bu kun tantanali ravishda o'tishi uchun ahli oilasiga bazmi ziyofatlar uyushtirib berishadi. Xuddiki biz Allohning muqaddas oyatlari toptalgan kundan rozimiz. U kun sizlar uchun erkinlik, bizlar uchun esa yengillik deb bong urayotgandek bo'ladi. Shu tariqa minglab musulmonlar yillar davomida gunohlar botqog'iga sho'ng'ib boraveradilar. Ular u kunni ulug'laydilar, qadrlaydilar. Ularda hayit bayrami uchun tadolik bo'lmasa-da 8-mart yoki Navro'z yoxud Yangi yil uchun tayyorgarlik ko'rish aslo yodlaridan ko'tarilmaydi. Vaholanki musulmonlarning bayramlarini nishonlash uchun tayyorgarlik ko'radigan boshqa din vakillaridan birorta ham topilmasa kerak. Yo'q, ular hatto oddiy kunlarda ham musulmonlarga taqlid qilishni istamaydilar. Ko'pgina musulmonlar esa islom arkonlarini bir chetga surib qo'yib, kofirlarning izidan ergashib yuraveradilar. Shu o'rinda bir mashhur hadis yodimizga tushadi. Kimki o'zini bir qavmga o'xshatsa, u o'shalardandir. Imom Ahmad rivoyati. Kofirlarga taqlid qiladigan musulmonlarning islomga keltiradigan zararlari ham kam emas. Ular kofirlarning bayramlarini nishonlash bilan birga kufr tashkilotlari tomonidan ishlab chiqariladigan har turdagi mahsulotlarni sotib olaveradilar kofirlarning ishlab chiqargan mahsulotlaridan tushadigan daromad esa doimo musulmonlarning zarariga ishlaydi ayniqsa hozirgi vaqtda insonga umuman foyda keltirmaydigan aksincha zarar keltiradigan yoki aqlni chalg'itadigan narsalar juda ko'payib ketgan zamonamiz odamlari ham shunga yarasha quruq arqonni tutqazib qo'ysa tortib ketaveradiganlardan bo'lib qolishgan Kofirlar bir narsani ixtiro qilishsa, uning foyda zarari haqida o'ylab ham ko'rmay, xarid qilib olaveradilar. Negadir zamonamiz musulmonlarining ko'plari xayr ehson masalasida qo'llarini butunlay bog'lab olib, bid'at va fasod ishlarga butunlay qo'llarini yozib yuborganlar. Qiyomat soati kelib, barcha insonlar mahshar maydoniga to'planganlarida bu jinoyatlarning javobgarligi ham bo'ladi albatta. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم So'ngra ana o'sha kunda albatta hayoti dunyoda sizlarga ato etilgan barcha ne'matlar to'g'risida mas'ul bo'lursizlar. Takosur surasi 8-oyat. kofirlarning bayramlarini nishonlaydigan musulmonlarga o'z achinishlarimizni izhor etar ekanmiz. So'z so'ngida unday gunohlardan saqlanadigan musulmonlarga ham o'z dindoshlik mehr-muhabbatimizni izhor etib qolamiz. Va yana shuni aytamizki, garchi biz mujohidlar bugun sizlardan uzoqda bo'lsak-da, qalbimizdagi iliq muhabbat ila sizlar bilan doimo birgamiz. Alloh taolo sizu bizga o'zining nusratini yuborib, islomiy xilofat tiklanib qolsa, yana birga bo'lamiz inshaalloh. mujohid otalarini sog'ingan yosh bolakaylar va qizaloqlar ham, juftlarining jihod xizmatidan omon qaytishini kutayotgan muslima ayollar ham, o'g'illarining diydoriga intiq bo'lib kutayotgan munisa onaxonlar ham diydor onlariga yetadilar inshaalloh. Bu kunda yurak bag'ri ezilib, yana islomiy xilofat tiklanishini va turli xil bid'atlar daf bo'lishini Alloh taolodan duo qilib so'rayotgan munisa onaxonlarimiz va opa-singillarimiz uchun biz ushbu so'zlarni yo'llab qolamiz. Sizlar uchun juma ayyomi va yilda 2 marta keladigan Hayit bayrami hamisha bayram bo'lib qolsin va kofirlarning bayramini nishonlashdan sizlarni Allohning o'zi asrasin. Barchangizga bugungi juma ayyomi muborak bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Yig'lamang onajon, o'g'lingiz haqda. Allohning yo'lida buyuk xizmatda. islomning narxi ham bo'lganda arzon mo'minlar tog'larda yurganda sarson islomning narxi ham bo'lganda arzon mo'minlar tog'larda yurganda sarson biz jangda qo'llarga qurol olgan on siz nega yig'laysiz aziz on onajon biz jangda qo'llarga qurol olganon siz nega yig'laysiz aziz onajon yig'lamang onajon o'g'lingiz haqda Allohning yo'lida buyuk xizmatda yig'lamang onajon o'g'lingiz haqda Allohning yo'lida buyuk xizmatda oliy bo'lsin deya muqaddas Qur'on minglagan shahidlar bo'lganda qurbon oli bo'lsin deya muqaddas Qur'on minglagan shahidlar bo'lganda qurbon biz jangda qo'llarga qurol olgan on siz nega yig'laysiz aziz onajon biz jangda qo'llarga qurol olgan on siz nega sizga yig'laysiz aziz onajon yig'lamang onajon o'g'lingiz haqda Allohning yo'lida buyuk xizmatda yig'la O'ylamang onajon, o'g'lingiz haqda. Allohning yo'lida buyuk xizmatda. Bizga o'z jannatin berganda Rahmon, biz nechun bo'lmaylik islomga posbon. Bizga o'z jannatin berganda Rahmon, biz nechun bo'lmaylik islomga posbon. jahon mujohid erlarga to'lganda maydon siz nega yig'laysiz aziz onajon mujohid erlarga to'lganda maydon siz nega yig'laysiz aziz onajon yig'lamang onajon o'g'lingiz haqda Allohning yo'lida buyuk xizmatda yig'lamang onajon o'g'lingiz haqda Allohning yo'lida buyuk xizmatda Didor onlari ham kelar albatta Didor onlari ham kelar albatta Jahonda nima gap? qisqa satrlarda. Afg'onistonning Faryob viloyati Qaysar tumanida mujohidlar tekshiruv punktida hozirda prezidentlikka nomzodlardan biri bo'lgan Abdulloh Abdullohning malaylaridan uchtasini mashinadan tushirib, yo'l chetida otib tashlashdi. Afg'oniston mujohidlar Nangarxor viloyati Jalolobod tumanida tuman hokimi va uning 3 ta tan soqchilari bilan birga shaharning qoq o'rtasida otib ketishdi. Afg'oniston Qobulda 51 yoshlik jurnalist shaklidagi shved josusi vazir Akbarxon mintaqasida o'z mashinasida kelayotganda mujohidlar otib o'ldirdilar. Bir kunda Mozori Sharif viloyatida afg'onistonlik boshqa bir jurnalist ham otib ketildi. Afg'onistonning poytaxti Kobulda kufr malaylardan biri bo'lgan Karzayning bosh maslahatchisi Muhammad Qosim Fahim 57 yoshida o'lib qoldi. bu murtad befahim Afg'oniston Taliban mujohidlariga qarshi ko'plab nutqlar va harbiy harakatlar qilib kelgan. Buning islomga qilgan jinoyatlari behisobdir. Aytishlaricha u yurak xurujidan o'lib ketibdi. AQSh, Angliya rahbarlari va Hindistonning amaldagi bosh vaziri Mohammad Singh o'zlarining sobiq va sodiq do'stlaridan ayrilib qoldilar. Pokistonning Karachi shahrida 40 dan ortiq yosh bolalar ochlikdan, hayotdan ko'z yumdilar. Bundan tashqari, yana ko'pgina bolalar kasalxonaga yotkizilganlar. Malayziya poytaxti Kuala Lumpurdan bortida 240 kishi atrofida bo'lgan tayyora Xitoyga uchayotganda Xitoy dengiziga qulab tushdi. Oqibatda tayyora ichida bo'lgan 240 kishi dengizga qulab halok bo'ldi. Tayyora ichida 140 ta xitoylik, 15 ta malayziyalik, 20 ta amerikalik va Yevropa fuqarolar bo'lgan. Ushbu tayyora ozgina oldin Vyetnam yuqorisida radardan yo'qolib qolgan edi. Rasmiylar ushbu tayyora bortida soxta pasportli 4 ta mujohid bo'lgan deb aytmoqdalar. Pokiston Xaybar Paxtunxo viloyatida Darai Ismoilxon shahrida musulmonlarni emlash ishlari bilan shug'ullanuvchi kishilarni hayotlarini qo'riqlab yurgan ikkita politsiyachini otib o'ldirib ketishdi. Pokiston toliblari ushbu emlashni kim qilsa va ularga kim yordam bersa, barini o'ldirishlarini aytib o'tdilar. Iroq asosan shiyalar yashaydigan Hilla shahridagi eng katta postlarni biriga mujohid fidoyi minalashtirilgan mashinasi bilan hujum qildi. Postning qoq o'rtasida mashina portladi. Natijada post binosining yarmi yer bilan yakson bo'lgan. Mashina orqasida navbatda turgan 50 ga yaqin shiyalar mashinasi ham fidoi mujohidning hujumiga uchragan. Ushbu hujumda iroqlik 50 ta shiya o'lib, 100 dan ortig'i yarador bo'lgan. Falastinda mujohidlar yahudiylar yerga 60 ta katta raketalarni uchirdilar. Bundan g'azablangan Allohning dushmanlari bo'lmuş yahudiylar Falastinga qarashli bo'lgan yerlarni 49 marotaba havodan bombalab tashlashdi. Amerika Nyu-York shahridagi 5 qavatli bino o'ta kuchli portladi. Amerikaliklar 11-sentabr yana qaytdi deb Nyu-York ko'chalarida qocha-qoch qildilar. Hukumat binodagi portlash natijasida 4 ta o'lgan va 65 ta yarador bo'lgan deb aytmoqdilar. Ammo binoda 100 dan ortiq odam bo'lgan va ular hozirda bitonlar tagida qolib ketganlar. Bugungi juma dasturimiz mana shulardan iborat edi. Kelasi dasturlarimizda siz azizlar bilan yana iymonlashgunimizcha xayr. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة يهلكها كبابيل تخرق بالرعب جدارا